Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. працягваючы сёння тэму алімпійскіх гульняў і іхнага псіхалагічнага ды культурнага кантэксту, скажу некалькі словаў, чаму я гэта раблю. Беларуская супольнасць сёння існуе даволі ізалявана ад шырокага свету. Найчасцей праз вакно ў гэты свет відаць толькі далёкае расійскае жыццё або і зусім прыдуманыя, таксама ж чужыя твары і сітуацыі заакеанскіх серыялаў пра тое, каб паспаліты беларус жыў у стане заўсёднага суаднясення свайго з чужым, хоць бы так, як гэта адбываецца паміж суседзямі ў вёсцы або ў гарадскім пад'ездзе няма і гаворкі. У прынцыпе, такая псіхалагічная сітуацыя, якая мае месца на асабовым бытавым узроўні, на ўзроўні нацыянальным у нас немагчымая адсюль раздзел свядомасці адказны за нацыянальнае застаецца незапоўненым нерабочым нежывым Ён наглуха забіты бяссэнсавымі фразамі пра нейкі свой адметны шлях, варожы захад і спрадвеку родны ўсход, якую-небудзь шматвектарнасць бліжняе замежжа туркменістан і дальнее польшчу словам цэлай кучай такога вось славаблудства якое нават захацеў бы прадумаць не прадумаеш бо за ім пустата вось жа алімпійскія гульні даюць абсалютна унікальную магчымасць хоць на пару тыдняў адчуць сябе сваю нацыю сваю краіну у супольнасці астатніх на гэты час нібы вынімаецца свядомасці той славаблудны корак і доступ да раздзелу нацыянальных думак і пачуццяў да самаідэнтыфікацыі адкрыты Гэта зусім не значыць, што ён зараз жа будзе напаўняцца, бо занадта доўга быў у нерабочым стане. Хто ведае, магчыма, калі б алімпіяда з яе шырокімі тэлетрансляцыямі цягнулася бясконца, магчыма, ужо гэтага было б дастаткова, каб узроўні нацыянальнай свядомасці народаў выраўніліся і тыя, хто адстаў, дагналі б пярэдніх, самых развітых. Бо што можа быць больш яскравым візуальным увасабленнем нацыянальнага пачуцця, чым змаганне каманды тваёй краіны за перамогу, за якім ты сочыш у рэальным часе. І не ты адзін, а ўся твая нацыя сочыць і перажывае падобныя пачуцці. Тое, што адбываецца ў душах у сыднай, нібы ў праекцыі адбываецца і ва ўсёй Беларусі. Словам, калі казаць прасцей, гэта самы час, калі можна з паспалітым беларускім чалавекам гаварыць пра нацыянальнае. І калі твае пытанні не будуць гучаць недарэчна або скажам так вузка спецыяльна. Вось жа ў сённяшняй перадачы мы вырашылі гаварыць з паспалітым беларусам пра гімнда. Пройдзе яшчэ пару тыдняў, падзея алімпіяды і выкліканы ёю спецыфічны кароткатэрміновы агульны настрой скончыцца. Людзі зноў замкнуцца ад таго, каб разважаць пра такія пустыя рэчы, як нацыянальная сімволіка пакуль жа у іх уяўленні жывыя тэлекадры іншых гімнаў і сімболік тэма гэтая не падаецца ім пустою і яны гатовыя разважаць у адказ на нашае пытанне пытанне крыху правакацыйнае чаму беларускія пераможцы ў сыдныя не спявалі свой нацыянальны гімн правакацыя ў тым што існуе элементарны адказ бо ў цяперашняга беларускага гімну няма словаў у Але тут ёсць і правакацыя інтэлектуальная. Бо за амаль 50 апытаных вулічных мінакоў толькі два, здаецца, здаволіліся такім адказам. Астатнія альбо проста не ведаюць, у чым справа, альбо схільныя гаварыць пра рэчы не арытметычныя, а пра сутнасныя, пра тую самую нацыянальную свядомасць, альбо пра беларускі гімн, як пра недарэчную савецкую спадчыну. Дазволю сабе выказаць некалькі сваіх меркаванняў пра нацыянальны гімн, пра які мы некалі гаварылі, але час ідзе, змяняюцца некаторыя погляды. Але зраблю я гэта пасля таго, як мы пабываем на менскай вуліцы і паслухаем, што думае пра гэта паспаліты мянчук. На маю просьбу зміцер бартосік на менскіх вуліцах задаваў выпадковым мінакам пытанне, чаму беларускія пераможцы ў Аўстраліі не спявалі беларускага гімну. Гэта не вельмі вітаецца ў нашай краіне. Хто э, будзе размаўляць на роднай мове, то ён э, нейкі ўжо нацыяналіст. Гэта ўжо 10 гадоў убіваецца ў галовы. Не хватает наверное, национальной гордости какой-то. Ну, я не знаю. <laughs> Плохо это. Плохо. Потому что в інших краінах гімны ўжо на працягу многіх многіх гадоў адны і ты ж, а ў нас яны мяняецца. Беларускую мову плохо маюць или как это сказаць правильно ведаюць. Я так думаю. Но может быть нет такого гімна не напісалі, чтобы он исходила как говорится, от души. Чему, на вашу думку, наши спортсмены на Олимпиаде под час узнагороджения не спевают свой национальный гимн? В той час, как спортсмены инших краин, это робят задовольнение. И они не ведают просто слов гимна. Подождите минуточку, они не спевали? Вы уверены? Я просто не в курсе даже. Музыку хотят послушать. Потому что его просто-напросто нема. Стыдятся, видно. Национального духа у нас не хватает. Не существует как такой, таковой Беларуси. Ну, спортсмены... Нет национального духа у нас. Э, БН я просто не ведаю. Его как бы нема. И он... Мне кажется, под э, эту музыку и мог бы быть, могли быть словы. Но ну, это нечто старое. А спортсмены это же за все нечто сучасное. Вы не покоитесь, а чему белорусы не спевают свой гимн? Вы, дядзечка, лепш непакойтесь, каб яны ў афінах не заспявалі гімн. Наступная алімпіяда летняя будзе ў афінах. Дзякуй Богу, што не спяваюць. Калі б і гэта гідоцтва я не заспявалі, ну это ж параза была б усей краіне. А у нас есть гимн национальный? Я не знаю. Поэтому, наверное, не спевают, что его нет. скорее всего они его не знают просто поэтому так и получилось От того, что они его не знают, в силу его отсутствия. наверное, Белоруссию не, не любят, <laughs> не кахают, <laughs> скажем так. Ну, наверное, потому что э, э, боятся, может быть. Что они заняты только спортом в основном, а не какими-то песнями и вот народными какими-то обычаями. Для них спорт главнее. Они его не знают просто-напросто. А Бог их ведает. Может, мало э, медалей заработали, может, поэтому... <laughs> Ну, во-первых, гимн, он э, устарел, там старые слова в этом гимне. Ну, поэтому. Я думаю, потому что самосвядомость у белорусских спортсменов вельми низкая. Яны просто себе не отосомляют, что яны белорусы. Яны жихары былого СССР. Они его просто не знают. Ну, это не белорусский ген, это советский ген, поэтому, наверное. А у него есть слова у гимна белорусского? Последний, который я знаю, это «Советская Белоруссия», мы, белорусы, с братней Руссию. И все, извините, нового. У нас нового нет, по-моему. <laughs> Как вы думаете, чому наши спортсмены по час узнагародження на Олимпиаде не спевают национальный гимн? Потому что узнагороджень мало. Чого спевать то Вон Россия второе место заняла, то она і співала. А білоруси они вечно будут нульові. Я думаю, что чувство патриотизма, наверное, развито недостаточно еще у нас. Нет гордости за свою страну. Ну, Вопрос, конечно, интересный. Видимо, они еще не привыкли к тому, что страна стала самостоятельной, э, незалежной, что называется. Ну и не выучили слов, я так думаю. Затрудняюсь, конечно, ответить на этот вопрос. Почему? Не особо гордятся этим, поэтому и не поют. Нечем гордиться, наверное. Держава так относится, такие спортсмены. Да, Вель, вельми дренно. Наверное, не знают. не выучили гімн или не уважают нашу беларусю Чому, на вашу думку, наші спортсмени на Олімпіаді під час узнагародження не співають свій національний гімн? Наверняка просто не обращают внимания на то, что необходим текст у государственного гимна, понимаешь? Ну, как бы э, звучит музыка, да и ладно. Просто не относятся так, как относится американец, допустим, там, или немец к своему гимну государственному. Нет у нас этого отношения, нет в, э, культуры, скажем так, государственной символики. Вот. Если коротко говорить. У ну, нас вообще, по-моему, его редко исполняют все. Это надо просто работать над этим вопросом. Надо внушать, чтобы любили свою родину, Беларусь, свою республику. Ну и поэтому пробел в этом не только у них, а во всех у нас, всех жителей республики. Ну, Может, они его не любят. Не любят. Нет, они не любят. Они только старые знают, а новые нет. У нас нет, ну, гимна в Беларуси, они его не поют, поэтому. Ну, нет, у нас есть новый флаг и новый герб, значит, и новый гимн есть. Ну так это не настоящий. <laughs> Наш, который флаг сейчас есть, и наш, который гимн сейчас есть, он не настоящий. Настоящий бело-червоно-белый флаг и погоня, а это не настоящий. Может, они поэтому не спевают? Может, им все равно за свой флаг. А у нас нет слов. Для гимна. А как вы себе представляете песню без слов вообще? У короткий период олимпийских телетрансляций мы со Змитром Бартосиком попробовали провокационным чином проникнуть у прочиненные на этот час души белорусов и отшукать там национальное почутье звычайна калі ў паветры няма такога кантэксту які даюць міжнародныя спаборніцтвы пытанні пра сваё нацыянальнае менскія мінакі ўспрымаюць як пустыя або вузкаспецыяльныя калі глядзіш на алімпійскага чэмпіёна, які стоячы на залатой прыступцы варушыць вуснамі пад музыку свайго нацыянальнага гімну, разумееш, што ў душы ён спявае на поўную сілу, прычым адзін спявае як усе хоры бацькаўшчыны разам узятыя і спеў ягоны роднасны малітве. Афіцыйная бязмоўнасць дзяржаўнага гімну ў такім кантэксце выглядае не па-людску ў дачыненні да пераможцы, які абдзелены на галоўны спосаб выказвання свайго шчасця і падзякі той краіны, якую прадстаўляю. Гісторыя бязмоўнасці беларускага гімну доўжыцца ўжо 10 гадоў. З тых часоў, калі словы мы беларус братнюю Русю і Леніна імя і партыі слава сталі гучаць у змененай краіне недарэчна. Пасля пачаліся ўсялякія конкурсы і дыскусіі, калі найперш на ўшанаванне прэтэндавалі класычныя беларускія гімны самага рознага кшталту ваяцкая песня мы выйдзем шчыльнымі радамі што была гімнам бнр гімн песня пагоня малітва магутны божа і ўсё той жа бсссраўскі гімн мы беларусы але толькі з музыкай нестара сакалоўскага натуральна пасля 95 -го году гэтыя дыскусіі страцілі сэнс сіла моц была вернутая савецкая сімволіка разам з гімнам без слоў у Так яно ўсё і застаецца дагэтуль. У алімпійскім кантэксце гімн без словаў прадстаўляе краіну без мовы, нейкую недавершаную, недафармаваную краіну. Ёсць праўда, і іншыя варыянты, як у выпадку з рассеяй. Але рассія складаецца з мноства народаў і краінаў. І там бясслоўе сведчыць не пра недавершанасць, а пра пэўны універсалізм. Што да Беларусі, дык гімн стаўся выразным вобразам краіны. Дакладней тым вобразам, які з упартасцю прыдае ёй кіраўніцтва на працягу апошніх шасці гадоў. Гэта сапраўды краіна без мовы, без нацыянальных пачуццяў з паўразбуранай незалежнасцю. Я ўжо не кажу пра эканоміку, сацыяльную сферу культуру, дзе з абсалютнай паслядоўнасцю фармуецца гэткі самы вобраз паўразбуранасці а нават тыя паўры прэсіі, якія кіраўніцтва ўжывае ў дачыненні да сваіх апанентаў і яны цалкам адпавядаюць гэтаму нашаму паўгімну. І не відаць жа ніякая канца ідэалогіі паўразбуранасці. Правда, не відаць і яе працягу. Яна як бы паўжывая, не жывая, не мёртвая. Верагодна, для ўладаў гэта найпрасцейшы спосаб існавання, каб прэтэндаваць на вечнасць. Але вярнуўся да колішняй дыскусіі пра выбар гімну. Пад акампанемент аўстралійскіх урачыстасцяў найлепей уяўлялася малітва магутны Божа. Магутны Божа ўладар сусветаў, вялізных сонцаў і сэрц малых. Сапраўды гімнавыя радкі сакральныя. Над беларусяй ціхой і ветлай. Ветлай крыху дысануе крыху ад галавы ад рыфмы рассып праменне свае хвалы, зноў вельмі высока і ўрачыста. Дай спор у працы будзённай шэрай. Апошняе слова крыху як бы гарадское. Праца ў вясковым кантэксце часта бывае нуднай, толькі не шэрай, але зусім не абавязкова мусіць быць гэткай. Цяжка ўявіць сабе, да прыкладу жнеек, што пяюць за шэрай працы. Шэрая значыць ніякая, Магчыма, параўнанне будзе некарэктным, але ўсё ж заўважу, што Ларыса Геніюш бы так не напісала. Але працягнем. На хлеб штодзённы народны край, павагу, сілу і веліч веры ў нашу праўду, у прышласць дай тут надта публіцыстычная веліч веры яна ўспрымаецца як адкрыта прапагандысцкі пасыл бо вера ёсць або яе няма яна вельмі інтымная блізкая свая нейкі тут далёкі водгук тургенеўскага вялікага і магучаго рускага языка з чым эстэтычна ніяк нельга пагадзіцца дастаткова скажам перакласці па-беларуску каб гэта адчуць вялікая і магутная мова Гэта ў караткевіча здаецца мова сінічкай азяблай цінькая. Хай сабе зноў некарэктнае параўнанне, але тое самае з верай. Мова і вера ў паэтычным тэксце вельмі блізка. Далей дай урадлівасць жытнёвым нівам учынкам нашым пашлі ў малот зрабі свабоднай зрабі шчаслівай краіну нашу і наш народ фантастычна як для гімну такое ідэальна пасуе для спявання на залатой прыступцы і мой караценькі разбор чыста руцінны калі б магутны божа разглядаўся як верш для гімну такі разбор не пасуе і вось чаму досвед іншых краінаў сведчыць што словы гімну па вялікім рахунку нічога не значаць у сэнсе не ўспрымаюцца як значэнныя у калі б гэтак разважлівым вокам глядзець на тэксты, дык большасць гімнаў верагодна трэба было б забракаваць альбо ўшчаць вакол іх бясконцую дыскусію і без канца праводзіць конкурсы. Да прыкладу, у літоўскім гімне я знайшоў толькі адзін радок, што нейкім чынам характарызуе нават не краіну, а можа быць ментальнасць літоўцаў. Яны спяваюць літва бацькаўшчына мая, ты волатаў зямля і ўсё. Усе астатнія словы абсалютна універсальныя і пасуюць для любога іншага народу свету. Але калі нічога не значыць літаратурная частка гімну, дык тут ёсць іншая незаменная дэталь. Словы дзяржаўнага гімну павінны абавязкова быць на роднай мове. Вось самае істотнае патрабаванне. Таму алімпійцу, што шэпча свой гімн, самае істотнае менавіта гэта, а не тое, пра што там ён шэпча. Гэта словы, на якія адгукаецца ягонае сэрца, бо яны чутыя з маленства і сваім гучаннем вяртаюць яму ў далёкай Аўстраліі адчуванне радзімы. Цяпер я магу ўжо не карыстацца досведам апошняй алімпіяды, а напрасткі перайсці да нашай беларускай сітуацыі. Сказана пра няважнасць зместу, але важнасць мовы гімну напрост можам зрабіць выснову пра тое, чаму сённяшні беларускі гімн словаў не мае. Сведама ці падсведама на гімне адбілася тая палітыка, якую праводзяць сённяшнія ўлады і рэчня ў лепшых ці горшых словах, якія так і не знаходзяцца для сакалоўскага гімну, а ў беларускай мове, якой паўнавартаснае і шырокае існаванне сёння забароненае. А да таго, каб наляпіць на мы беларусы з братнюю руссю расійскія словы, сітуацыя яшчэ не даспела ідэалагічнаму атачэнню цяперашняга кіраўніка дзяржавы давядзецца яшчэ нямала папрацаваць над затаптаннем беларушчыны і ўзвелічэннем расейшчыны каб беларускі народ не адчуў дысанансу спяваючы гімн свае бацькаўшчыны на вялікам і магучым языке у вострая брама,